се сеќавате каде превршивме со самата полука, имаше еден совет меѓу многуте од Павле, не гаснете го духот, не презирајте ги проштвата. Некако во таа насока ќе ни биде и денешната тема. Јас ја насловив отфрлање на пророчкото слово, а меѓутоа може лесно да се наречи и не гаснете го духот. А, Некако во правец на онај што го зборувавме пред две саботи, ако се сегавате оние кои што бевте тука, за тоа дали жена може да биде свештеник. И е, миле, баш и од таа средина ни доаѓа, малку така позборувавме, дека тоа уште многу одамна се практикува, мислам и уште пред да се изгласа таму. Мегуто не е само тоа. Црквата Божија се соочува со многу проблеми многу застранување во многу области. Нашите образовни институции не се тоа кој што, што треба да бидат. Знаете, уште во времето на Елен Вајт, 1900-та, имало уште тоа застранување и не било како што треба. Камо ли се е во 21 век, здравствените институции не се тие кои што треба да бидат. Има и таму доста застранување. Што е проблемот? Каде може да се види проблемот? Една од причините е и таа за која што ќе зборуваме денеска. Па за почеток би отворили во Откровение 12 глава 17 стих, нам многу добро познат стих, 12 глава 17 стих Откровение. Двете одлики по кои што е позната црквата на остатокот, односно Божјата црква, Вели змеот се разгневи на жената и отиде да војува против другите од низиното семе, значи против па остатокот на црквата, против оние кои ги пазат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво. И сега, како по автоматизам од име на Откровение 19.10, иако не мора да отвориме, што е Исусовото сведоштво? Духот на пророќството. Че значи, пазат десете заповеди, една карактеристика, го имаат духот на пророќството. Значи, во, во средината на таа црква треба да има дар на пророќство, пророчки дар, кој што е многу битен. На почетокот би почнал, значи, после овој уводен дел со еден цитат од пето сведоќство, кој што патем речено ќе спомнам еден од браката ми има кажувано од порано, не се секјам точно кој е, не е ни битно, да не го наименувам, иако не е ништо страшно во прашање, меѓутоа и е страшно кога ќе имате предвид дека тој, случајно или не, нашол во контейнер фрлено пето сведоштво, токму петото сведоштво, тој од кој што ќе цитираме цитат, фрлено во контейнер. За оние кои што сте ги читале сведоштвото, петото е посебно онака јако, така да кој знае кој е тој кој што го фрлил, не знам, можеме само да претпоставиме, меѓутоа добро што не го запалил, ја би рекол се сепак било најдено. И како што и брат Зоран нешто спомна, се повеќе и повеќе, поготово, ајде, постари генерации и така и така, меѓутоа и они олабавуваат, меѓутоа младите, на младите да им спомнете дух на Кој Кое време сме ние сега, па, не знам, па ова, па она, да не навлегуваме, значи, во разноразни совети, работи кои што може да се најде таму. Значи, еве, спомнав, дека не само Библија и дух на пророќство, односно пето сведоштво се нашло во контейнер. Еве, токму од тоа ќе цитираме еден цитат. Сатански план е да ја ослаби верата на Божиот народ во Сведоќството. Зошто токму тука удира геолот? Кога сведоштвата во кои што некојаш се верувало почна да се отфрлаат, сатаната знае дека измамените нема да останат на тоа. И имаме, веќе ние сведоци сме на случување во црквата, дека навистина луѓето не застануваат тука, само на отфрлање, ќе отфрлиме. Петото сведоќе и толку не застануваат тука. Туку тој ги удвојува своите напори, се додека не ги фрли во отворена непослушност, која што станува неизлечива и завршува со уништување. Ова е малко и застрашувачко звучи, нели? И тоа Тоа е тоа. Тоа е планот на сатаната. Да ја ослаби верата најнапред во, значи, кај Божиот народ, во сведоштвата, во духот на пророштото, значи, во пророчкиот дар воопшто и не застанува тука, тука едноставно, се дојка не ве уништи начисто, значи нема да застане. Што е пророк како прво? Знаете, овој што знаеме да кажеме, па тој кој што пророкува за иднината. Многу повеќе опфаќа. Еремија прва глава. Еве да видиме повикувањето на Еремија. Еремија прва глава од 5 до 9 стих. Од 5 до 9 книга на пророк Еремија прва глава. Ако сте во Константинов, тоа е 763 страна. Пред да те вообликувам во мачината утроба, јас те знаев. Пред да излезеш од мачината утроба, јас те посветив. За пророк на сите народите поставив А јас реков Еремија, значи, нешто слично како и Мојсей, и кој малку поинаков изговор имал, ах, Господи Боже, ете јас, не знам да зборувам, дете сум, уште сум млад, дете сум. Господ ако треба да подигне, ке подигне и дете. Значи. А Господ му одговори, не зборува дете сум, туку оди кај оние кај кои те праќам и речи им го оно што ке ти го наредам. Еве која е функцијата, улогата на пророкот. И вели, не бој се од нив, зашто јасно со тебе, за да те избавам, говори Господ. И тогаш Господ ја протегна раката, ја допре мојата уста и рече, еве, ги ставам моите зборови во твојата уста. Што е пророкот? Порт прво да кажем. Божи гласник, гласноговорник. Јас ти кажувам тебе, а ти пренеси го тоа. Како и порт прво да речеме на владата или било кој, тој го кажува она што му е кажано да го каже. Овој, во овој случај, значи, Господово слово. Господ што кажал да, да биде кажано. Евреите 1.1. Сега, ако во Новиот Завет, Евреите 1.1. Бог кој остари стари времења многу пати и на многу начини им зборуваше на нашите татковци преку пророците. Че е повторно, потврдно дека пророците Божи говорници, гласници. Бог им зборува, му зборува на својот народ преку пророците. Амос 3.7, познатиот стих во Амос 3.7. А да не отвараме тамо, што вели? Господ ништо не му открива на својот народ, значи, ако предходно не им открива на своите пророци, значи, го запознае својот народ преку пророкот. Што ќе биде и како ќе биде и какви совети се потребни и сето тоа. Значи, Господ ги открива своите намери преку своите слуги пророците. Потоа во прво, прва Самуилова книга, отворете во прва книга Самуилова, имаме доста текстови, во 28 глава, прва книга Самуилова, 28 глава, знаете кога веќе било касно за Саула, тогаш му текнало дека треба да бара совет од Господа, ама завршил таму кај што не треба, ама завршил таму каде што завршуват они откако ќе го отфрлат пророчкото слово. Значи 28 глава 6 стих вели Саул го праша за совет Господа, но Господ не му даде одговор ни во соништа, ни преку уримот, че е два камења знаете што биле на полекник, на, на, на градите од, аквото, од свещеникот, ни преку пророците. Значи, Господ праќа совет, Господ одговара преку пророците. Меѓу другото, може и преку сон, нели? И тоа се зборуваме за пророците. Значи, советува, одговара. Ај сега да отвориме откровение прва глава, да видиме како сето тоа на некој начин се случува и како сето тоа е поврзано и како сите учествуваат сушност во, во оваа работа. Откровение од прва глава вели откровение на Исуса Христа, значи чиво е откровението, иако насловото е откровение на Јован, откровението е на Исуса Христа. Што Бог му го даде, кој на кого му го даде? Господ му го даде откровението на Исуса Христа, за да им покажа на своите слуги што треба да стане наскоро, значи пророкот и оној кој што пророкува треба да каже што, што, што, што ќе стане наскоро, но тоа го прави Бог на тој начин што? Тоа му го кажува на Исуса, Исус на своите слуги, тоа на кој начин? И тој го покажа тоа преку својот ангел, испратен при својот слуга Јован. Бог преку Исуса, овој преку ангелот, доаѓаме до пророкот. Кој што, вториот стик, го посведочи Божјото Слово и сведоќството на Исуса Христа, се што виде, блажане кој чита, овој прекрасен совет, блажане оној кој што чита, ама не само што чита, и оние кои што ги слушаат зборовите на проштото и, ги, и го пазат напишаното во него, зашто времето е близо. Ако ние живеем во некое време кој што е близо, мислам, ако некој порано живеел во, кој што каже и Миле, јас мислев дека нема да доживеам не 30 години, па еве ми 40, може би 50 и 60, не знам, кај да е, ние сме многу поблизо од кога бевме на 30. Значи, ние наистина живееме во тоа време кој што е близо и треба да слушнеме што ни кажува Господ преку пророчкото слово. Дали проблемот во црквата, проблемите, еден куп проблем е поради тоа што не се слуша пророчкото слово? Еве, колку е од значај, од големо значење значи да црквата го има пророчкиот дар. Нормално да го употребува, не, не го злоупотребува. Ефесијаните 2.20 Ефесијаните 2.20 Надзидани врз основата на апостолите и пророците, а аголниот камен е самиот Исус Христос. Погоре зборува за тоа како ние, како живи камења, треба да се надзидаме значи, во изградбата на тој жив храм, како? Што е основата? Знаем, основата е Исус, меѓутоа, веднаш тука се апостолите и пророците. Пророците се во самиот темел на црквата, во самиот темел на градбата. Од големо значење, значи, тој пророчки дар. А, кога сме веќе тука да прочитаме 13 и 14 стих од истата се извинам вака, први на Ефесијаните 4 глава 11 и 12. Ефесијаните 4 глава 11 и 12, па и 13 и 14. Тој даде едни за апостоли, а други за пророци, едни за евангелисти, а други за пастри и учители, за да се усовршат светите за делото на службата, за изградување на Христовото тело. Не само што е темел пророчкиот дар, туку тој служи меѓу другите дарови за изградба на тоа тело, Не е само темел на телото, туку и за изградба. Доека сите не дојдеме до единството на верата и до познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мера на Христовиот раст. Пророчкиот дар исто многу битен, за да не усоврши, за да не изгради нас, нашиот карактер. 14 стих, внимавајте, за да не бидеме веке деца кои ги луле и ги носи секој ветер на науката, што со човечка измаме и лукавство дуваат односно доведуваат до, утро, до итро измислени заблуди и дуваат ветришта. И те како дуваат. И колку што се доближуваме до крајот, се повеќе повеќе ќе дуваат. Разни лукаства и човечки и измислени науки. Пророчкиот дар, духот на пророчството ни е потребен за да не не лулеат тие ветришта, односно да ни даде одредница, да ни даде правец во нашиот духовен живот. Како што спомнавме од прво самоилово за совет, да бидеме посоветувани и лично во нашиот живот, за совет, да биде посоветувани и насочени црквата, ако отстапила од, од правецот. Пословици 29.18, и ово е добро познат стих, 29.18. Каде нема откровение, Пророчко, значи, народот се разуздува. И наистина, се повеќе повеќе разузданост гледа. Зато што се отфрла пророчкиот дар, се гасне духот, се отфрла, се отврла пророчкото слово. Значи, пророчкиот дар служи за да го држи правецот на црквата. Имаме многу случаи во Библијата, и веќе спомнаме Јона, да рече. Значи, Господ праќе пророк за да ве предупреди од пропаста која што доаѓа, од казната која што следи, за да се покаете, за да го исправите патот. Второ пет, а, втора летописи, се, се извинувам, втора дневник или втора летописи, книгата втора дневник, или втора книга летописи, 36.15. Што вели овој стих? Господ Бог на нивите татков се испракаше кај нив рано своји гласници, своји пророци, ги пракаше постојано, зашто му беше жал за својот народ и за својето живеалиште. Господ праќе пророци, пророчкото слово, пророчкиот дар е за да го утеши народот, за да го охрабри. И Осија 12.13, од тука подосна ќе преминеме во вториот дел. Осија 12.13, овој стих гласи вак Но преку пророк Господ го изведе Израел од Египет и преку пророк тој го чуваше. Видите колку битна улога имаат пророците и тоа пророчко слово. Самиот факт што пророкот е гласник Божи, гласноговорник, портпарол, има огромно значење не послушувајќи го неговиот збор, неговото слово, вие не го слушате Бога, всушност. Презирајќи го пророчството, пророчкото слово, вие го презирате Бога, никој друг. И што вели овој стих, кој е тој пророк кој што го изведе Израел од Египет? Мојсеј. Не само што го изведе, туку што вели стихот, го чуваше преку него. Ние имаме пророчки дар. Ние имаме дух на пророчство, И сега да видиме зошто може би дело од проблемите во црквата се толку натрупани во последно време. И јас верувам, јас лично верувам дека сме на прагот да, да видиме уште поголем хаос. Броеви или четврта Мојсиева 16 глава. Ке се сетите, ова многу скоро го проучувавме, ама тогаш оваа глава, овој настан со бунтот на Кореј, датан и Аверон, го проучувавме во светлината на тоа да кажеме дека свештеничкиот ред е одреден од Господа и не може кој како сака да влезе во тој свештенички ред. Меѓутоа, забележуваме овде дека бунтот не бил насочен само против Арон, затоа што Арон бил свештеникот, туку бунтот бил насочен и против Мојсей. А што рековме кој беше Мојсей? Пророкот Божи. Оној кој што ги водеше, односно Господ преку него, и го чуваше народот за сите тие 40 години во пустината. Значи, е, Корви син Асиров, да не читаме тоа, него се дигнаа против Мојсија заедно со 250 изрелеви синови главатари на заедницата, угледни во собранието и познати луѓе. Значи, познати, признати луѓе, образовани, се дигнаа против пророкот Божи и против свештеникот, се собраа го Мојсе и Арна, велејки им, вие ја преминувате секоја мера, што само вие ли сте свети? Цел Израел е свет. Што се издигнувате вие на сите нас? Па треба ние вас да ве слушаме. И добро, Мојсе им рекол, дојдете сите вие, 250 души со кадилници, дојдете тука пред шаторот, па ќе видиме кој е Божи, кој е на Божја страна, кој не е. И што се случува во случај? Мој се им наредил на целиот народ да отстапат од шаторот, да отстапат од Чи значи, да се остранат од овие 250, од кори дата ни авирам, поготово кои што биле водачите на овој бунт. И Мој се вели, ако тие умрат, као што и секој човек умира, тогаш значи дека Господ не зборува преку мене. Меѓутоа, ако земјата буквално ја отвори устата и ги проголта живи, е тогаш ќе знаете дека Господ зборува преку мене. И се случува токму тоа. Уста отвара земјата. Значи, не, не знам како тоа да си го представиме, ама буквално значи, ги, ги, ги голта. Ги голта и, го, и ги, ги... Веројатно се отворили и пак се затворили. Отворена непослушност против пророкот и неговото слово. Еве до што довело. И не завршува тука, туку утрешниот ден, другиот народ се побунил, па рекол, па вие ги истепавте господовите слуги, господовиот народ. И почнал нов помор, нова казна, и ако Мојси и Арон не се вмешале во ова, да не посредуваат, кој знае колко ќе изгинале. Пишува тамо бројка при крајот на 16 глава броеви, дека загинале 14.700. Плюс оние 250 и кори дата ни јавеа. Плюс. Заради отворена непослушност ком пророкот. Пасите, денеска имате во одредени области, е во и случајот со Северна Америка и дел од униите во Северна Америка, отворена непослушност. Тоа е отворена непослушност. Некот генерална конференција, отворена непослушност кон пророчкото слово, кон Божието слово отворена непослушност. Ео до што доведува тоа. Имаме еден друг случај со Еремија. Еремија бил Божи пророк. Предходно испомнавме, нели, како бил повикан. 21 глава. За да имате правец, значи. За да црквата оди по а, правиот пат, значи да се развива и црквата, и вие во самата црква, ви мора да, да го слушате пророчкото слово. Инако го гаснете духот, што е страшно. 21 глава, значи Еремија, доаѓа Еремија со порака до лидерите на црквата. Многу често ова се случувало, И денеска се случува, само што денеска како што рече брат Зоран, имаме ние се изджвакано, имаме толкави материјали да и лидерите, почнувајќи од лидерите па до најпоследниот во црквата, многу ни е јасно што треба и како треба. Не мора Господ да ни праке сега, не знам, специјално некој пророк. И видите сега, Еремија доаѓа со порека до лидерите на црквата, 8 и 9 стих, читаме од 21 глава од книгата на пророкот Еремија и вели вака. Седекија бил тогаш цар, на Израел, доаѓа со предупредување и вели, 8 и 9 стих, а на овој народ речи му, Господ зборува вака, еве, ги ставам пред вас, патот на животот и патот на смрт. Кој ќе остане во овој град, ќе загине од меч, глад и помор. Кој ќе остане во Иерусалим, кој што било обседнат од значи, вавилонците. А кој ќе излезе та да им се предаде на халдејците, на вавилонците, кои ве обсадуваат, ќе го спаси животот. Животот ќе му остане како плен. Зошто му го в своето лице против оној град на зло, а не на добро, говори Господ, и ќе му биде предаден во раците на Вавилонскиот цар, и тој ќе го изгори со овен. И што се случува? Се отврди во 38 глава од книгата на пророк Еремија, И сега еве неколку блиски до царот Луге го подсетуваат, се подсетуваат на овие зборови на пророкот Еремија, односно Божи збор. Дека така ќе биде, ако не излезат, ако не се предадат, готови се, Иерусалим ќе биде уништен. И четвртиот стих, тогаш кнезовите, значи тоа биле кнезови, му рекоа на царот, овој човек треба да биде убиен. Тој навистина ги обесхрабрува војните наши, значи, нашите војни, кои што остануваат во градот и сиот народ, кога зборува такви зборува пред нив. И човечка грешна природа, знаете, сите ние сакаме фини и убави работи да не се кажуваат. Не сакаме предупредувања, укури, не сакаме да не кажуваат дека сме скршнали од патот, дека не одиме по вистинскиот пат. Обично човекот е таков, така да ништо чудно што и тие биле вакви, Иеко обседнат, пази, Јерусалим е обседнат од вавилонците, имаат јасна порака да се предадат, но тие велат, овој човек треба да се убие. Тој ги обескрабува, ја обескрабува нашата војска. Паѓа духот, моралот на нашата војска. Како ќе се бориме? Значи, па тој човек го, не го бара доброто за овој народ, туку неговата пропаст. Дали било така? пропаста токму ќе стигне заради непослушноста на оваа поредка. А царот Седекија одговори, ете ви го во ваши раци, што сакате да прајте? И што ќе му направат? осмота, шестиот стиг. Тош го грабна Еремија и го фрлија во јамата на царскиот син Малхи, што беше во темничкиот двор, и тие го спуштија со јажиња. Ама во водособиралишето немаше вода, току само тиња, така што Еремија пропадна во тињата не е лесно да бидеш Божи гласника, пропадна во тињата. Но, кушитот, оно што ќе видиме, тој е етиопијанец, че значи не е еври, не е израелец, се сожалил, ќе дојде кај царот и му кажува, е што му вели, на кушитот Авде Мелех, Дворенец кој беше во царскиот дворец чуде кај Ремија го фрлија во водособиралиштето доека царот токму седеше кај Венјаминовата врата. Тогаш Мелек излезе од царскиот дворец, таму рече на царот, Господине, цару мој, овие луѓе прават зло кога постапуваат така со пророкот. Па што правите всушност друго ако не зло, ако постапувате вака или на сличен начин спрема Божиот пророк? Ако вие сте спремни да го убиете Божиот пророк, тоаш Исто како да стрелате на Господа. Го фрлија во јамата, ќе умре од глад и од леп. И седекија, значи, на, сепак на некој начин, овој водач на, на, на Израел, царот, ќе се сожали, значи, имало трунка нешто во неговата душа, имал, имал почит сепак спрема Божиот пророк, па ќе му кажа, одете извлечете го. И го извлекуваат Еремија, иако се уште во притвор, да кажеме, во темничкиот двор, таму вели 13 стих. Потоа 14 стих, натаму се одвива действото, многу интересно е. Царот Седекија испратил да го доведат Еремија, да има он во четири очи разговор со него, ама подосна ќе му каже, ќе го посоветува немој на, никогаш, да, на никого да зуцнеш. Никој не смее да знае за ова, дека ја и ти сме се сретнале. Значи, Седекија нешто го, со велиме, ја, го јаде Јан за нас. Значи, сепак, сака да чуе, да види повторно што ќе каже Божиот пророк. Царот Седеке, значи, испрати пророкот Еремија, тие го повикаа, дојде кај него и Еремија ја кажува истата порака. Му кажува, ако не се предадете, токму од збор до збор му кажува, децата пред тебе ќе ги убиат, а ти, ти, ти ќе беше ослепен, ти ги извадат очите. Ке загинете, сите во Јерусалим. И видите што се случува. 24 стих, седејќи му рече на, седејќи му рече на Еремија, никој жив не смее да научи нешто за тоа, инако ќе умреш. И така, ако кнезовите научат дека разговарав со тебе, па дојдат кај тебе и речат, та јавени што, што ти кажа царот, а ти, а ти нему не кри ништо пред нас, инако ќе те убиеме. Одговори им, го молев царот да не ме враќа веќе во јонатовата куќа, за да не умрам таму, значи едноставно нема да им кажуваш дека сме се сретнале на да Седекија не му било веројатно лесно, се двоумел, не знаел како да постапи, дали да го слуша Еремија, како да постапи, да не викаат народот не рече, еве го слабак нашиот цар, попушта пред непријателските војски, предасто, знаете што значи тоа да се предадете сега на непријателските војски. Че вие сте кукавица, вие сте слабак. И што се случува? После ова, После ова лична средба со царот, Седеќи е имал време да размислува каква одлука да донесе, како да постапи. Значи, овде немаме отворена непослушност кон пророкот, од страна на Седеки е зборувам, но двоумење се уште, што да направи? Поминувало време и, вели таму последниот стих, и така Еремија 28 стих, значи од 38 глава, така Еремија го оставија во темничкиот трем, се до денот кога непријателот го зазеде Ерусалим, кога го зазедува Ерусалим, тој беше значи, тамо уште. Се случи тоа што го кажа Бог. И не само тоа што се случи, точно онака како што беше пораката. 39 глава. Во 9 година на царот Седекија, значи пазите, Седекија а, го занемарил пророчкото слово. Овде немаме отворена непослушност. Ама вие ако го занемарите пророчкото слово, не мора отворена непослушност да покажете, тоа ви е исто. Резултатот е исти. Уништување. Немате успех. Значи, во деветата година на царот Седекија, јудејскиот цар, во десетиот месец на Вокудоносор, вавилонскиот цар, тргна со сета војска против Иерусалим да го обсади во 11-тата година на царот Седекија, во четвртиот месец, значи две години скоро овде поминале, на обсада, навлегува во градот. Сите војсководачи на Вавилонскиот цар влегува, па се смести и кај средната врата и ги набројува. Која ги видоа Седекија, јудејскиот цар и сите негови војни почнаа да бегаат преку царската градина низ вратата меѓу два зида. Ноки излегува од градот и тргнаа кон долината Араба. Но дали успеа Седекија да излезе? да побегне. Но халдејските чети ги гонеа и го натиснаа седекија во Ерихонските полиња, го фатија, го одведоа во Ривла, во ематската земја пред Навоходоносора Вавилонскиот цар, кој му израче пресуда. И Вавилонскиот цар даде во Ривла пред очите на царот Седекија да ги заколат неговите деца. Замислите си а Вавилонскиот цар да биде, да биде погубен, односно Вавилонскиот цар дал наредба да бидат погубени и сите јудејски првенци, а на Седекија му ги ископаа очите, го ставија во окови, за да го одведе во Вавилон. Страшна судбина. Сето ова заради занемарување на пророчкото слово. А ние денеска, значи, како што зборуваме, имаме Купишта книги, се ни е надробено, се имаме. Може би денес, дома ни се полиците полни, со сите девет сведоќа, па не знам, па вакви книги, па такви книги, па копне за некои, па голема борба, па патја кон Христа, па што ти немаме, но занемарувањето е исто како и непослушност. И завршува исто со уништување, со неуспех. И сега одиме во третиот пример и случај во втора книга Дневник, 18 глава. Че значи, отворите во втора книга Дневник или втора летописи, 18 глава. Ова е случајот со сојузништвото на јудениот цар Јосафат и израелскиот цар Ахав. Втора Дневник, 18 глава. Втора книга Летописи. од први стих Јосафат придоби големо богатство и слава. Та се спријатели со Ахав. Знаеме кој бил Ахав. По неколку години дојде кај Ахава во Самарија. Ахав закла многу ситен добиток и говеда за него и за луѓето што беа со него и го наговараше да тргнат заедно против непријателот, галатскиот рамот. Израцкиот цар Ахав го праша јудејскиот цар Јосафат, сакаш ли да тргнеш со мене против галатскиот рамот? Тој одговори, Јас сум како и ти, мојот народ како и твојот. Ни сме еден народ. Зашто да не идеме? Да не си помогнеме еден на друг. Одиме. Ама Јосефот, како малку по прибран, за, раз, за разлика од Ахав, Ахав далеко отишол. Знаеме дека подолг, подолго време, односно поголемиот дел од времето Израел, а, односно, да, Израелското царство, за разлика од јудиното, било голем отпад. И Јосефот му предлага ама сепак да се посоветуваме со Господа. На кој начин? Од кого ќе бараат совет? Од пророците. Се собрале 400 пророци и сите рекле одете во бој, ќе извојувате победа. Ама, што се случува? Но Јосават праша, шестиот стих, има ли тука уше некој господов пророк да го прашаме и него? Сега вие господови ли се што се? Не е сигурен. Овие рекле да, сега како да бара уште совет, уште од некој. Може би ќе има некоја друга, друга мисла, друг совет. Не може Господ ако да праќа совет, советот е тој. Не може да биде и вака и така. И го наоѓаат Михе. Јахав што вели за Михе? Или има уште еден човек преку кого би можеле да го прашаме Господа, но го мразам. Зошто не ми пророкува добро. Туку секојаш само зло, тоа е Михи синот Емлин. Па ќе кажам, не е лесно да видите Божи слуга, Божи пророк. Веста која што ви е дадена, треба да ја кажете. Па без оглед на последиците. Се видите каков интересен случај има овде. 400 пророци велат одете, ке извојувате победа, а само Михеј најдобар ке си поигра тамо. Ќе рече, па одете, ќе победите, аха во таа смисла така некако, да речем, им кажал, <laughs> на мајтап, да. Меѓутоа, Јосафа ти каже, не, не, не, море, дај ти кажи ни ја вистината. Знаја дека не е тоа, тоа. И ми ќе рекол, ќе бидете растурни комплетно, нема да ви се знае крајот, ни почетокот. Немој да идете со други збори. Видите каква полко, 400 души Ние некојаш паѓаме на ова. Десет души ќе ми кажат вака, а еден ќе ми каже инаку. Ќе си ги послушам ја овие десет, значи. Сепак, десет. Во мношто советници е мудроста, да, ама зависи какви се тие советници. Кого представуваат? Не е секојаш тоа одговорот. Овде дури 400 и то пророци го охрабруваат и Мили работи му зборува. Знаете колку година човек кој ќе му кажете, поготово кога сте цар. А оди ве, каква војска не приадала. бе, ти си посилен од нив, ќе ги совладаш сигурно. Како тоа делува, значи, на, на горбоста, на, на, на самата личност на, на, на царот. А потоа доа еден Михеј, вели, не, има да ве растурат, ќе ве растурат, тотално ќе ве растурат. 9-0. <laughs> Нема ни реми, ни ништо, ке ве растурат. И Е, затоа го мразел. Но, и пазите, дури има една, една интересна ситуација, 23 стих, погледнете го во 18 глава. Тогаш Ханановиот син се деки, тој е еден од оние 400 пророци, мудира шамар на Михи. Вишто што вели, пристапи и го удри Михија, 18 глава, значи тука сме, а, втора книга Дневник, 18 глава, 23 стих. Значи, седеки, пристапи и го удри Михија по образот прашајки. Зар Господовиот дух ме напушти мене за да зборува преку тебе? Видите како така надправа се води овој. Мене ме напуштил Светиот Дух, Господовиот Дух, за да зборува преку тебе? Михид му одговорил, ќе видиш во оној ден која ќе бегаш од една во друга соба, значи која ќе се случи тоа, ќе се осведочиш, ќе видиш со кого работа, <laughs> Духот Божи. Тогаш израелскиот цар нареди. Што може да нареди? Ахав. Исто како со Еремија. Фрлете го Михија, фатете го, односно, и одведете го кај градскиот заповедник Амон и кај царскиот син Јоас. Речете им, царот вели вака, фрлете го овој во темница и држете го на суп хлеб и вода, дојка не се вратам во мир. А Михи вели на тоа, Видите колко е храбар Божиот пророк, оној кој што носи Слово, Божие Слово, како што Јеремија го потикнува Бога, значи Бог го потикнува негови. Оди, а иако си дете, не мисли да си дете, јас сум со тебе, јас ке ти дадам сила. Михеја има таа сила, го има Божиот дух во себе, вели, ако навистина се вратиш во мир. Е тогаш Господ не зборуваше преку мене и додаде, чујте сите народи, че продолжува да зборува. Овој вели, Чувајте го таму во темница на суф леп и вода, се дека не се врата во мир. Е, ако се вратиш во мир, му вели ми. Е, тогаш ќе знаеме преку кого зборувал Господ. И што се случува? Видите Ахав. Интересен е Ахав во овој случај. Му верува на Михе или не му верува? Знаете како постапил, што, што направил таму? Ја соблека царската облека од себе, Демек сега јас ке се маскирам, па у случај дури и ако е ова точно, нема да ме најдат мене, не, ме не ме познаваат, кој ме познава сега од нив, кој е царот. А Јосафот нека биде облечен од царска облека, ја не, ке се скријам јас некако. И арамејскиот цар вели во 30 стих им нареди на заповедниците на бојните коли не удирате ни на мал ни на голем, туку само на израелскиот цар. Точно Ахав, главата ми треба мене. Кога заповедниците на бојните коли го здогледа Јосафата, рекоа, е, ова е израелскиот цар. Он е облечен, царско облек. И удриле по Јосафат. Јосафат се помолил на Господа, Господ го избавил. Сепак Јосафат е оној кој што е, сепак има некоја колку толку врска со Господа. Ахеф е далеко отиден. Јосафат е избавен и сега видите што се случува. Кога заповедниците на бојните коли видоа, три историја стих, дека тоа не е израелскиот цар, се свртеа од него. И еден случајно го оптегна својот лак. Значи, Ахав е сокриен тамо некаде, меѓу другите војници, нема царска облека, мисли дека ќе ја, ќе ја избегне судбината, односно, оно што било пророкувано и кажано од Божиот пророк. Ама еден случајно го оптегнал, случајно или не? <laughs> Има ли случајно кај Господ? Случајно го оптегна вели својот лак и го рани израелскиот цар меѓу наборот на појасот и оклопот. Се кјавате, Јан изборуваше за оклоп, појас, сите деја. Меѓу појасот, наборот на појасот и оклопот, тука некаде ќе му дојде во стомак. Таа стрела случајно под наводници оптегната и точно вистинското место ќе го најде, како Давид што го собладал Голијат. Точно во чело, е фрлил шлемот ќе ја доаѓаш ти со мене, со мене ќе степаш со стапови, како со куче. Го фрлил шлемот и изгрешила. Овој, опремен се во бојна опрема, меѓутоа стрелата го нашла в истинското место. И Ахав така ќе загине. Не можете да избегнете. Не можете да избегнете. Отфрлањето на пророчкото слово значи крај значи уништување. Видите, овде уште и се получивме од оваа ситуација дека многу треба да внимателно, внимателно да бидеме. Како беше советот на Павле? Испитувајте се. 400 души, души дошли и рекле, оди, ки извојаш победа. А само еден рекол поинако. И тој еден бил во право. Како што и вообичаено и е во Библијата секојаш малцинството е во право. Мнозинството скоро никогаш не е во право. Значи, треба да бидеме внимателни, затоа што можеме да го угаснеме духот. И сега не, не завршува овде се тоа, тоа сега да го видиме, да ја видиме постапка, поставката на Јосафат. Јосафат најнапред бил искаран таму од Јуј, после оваа битка, што воопшто си факел да се дружиш, да коалицираш со Ахав. И во 20 глава, предстои нова битка. Велија во првиот стих, потоа Моавовите и Амоновите синови Асониф и некои од меунците завојува против Јосафат. Ама Јосафат ја доби оваа вест и што како постапува сега Јосафат? Поучен веројатно од претходното искуство. Јосафат се исплаши и почна да го бара Господа. Ико тој во првиот случај бил иницијаторот на тоа да го прашаат Господа па дошле пророците. Ахав, баш го гајале, каков Господ, какви, одиме и готово, во своја сила. Јосифа се исплаши и го побара Господа, разгласува молитва, разгласува пост меѓу народот, се собираат сите на едно место и вели 13 стих од 20 глава, сите јудици стоја пред Господа со малите деца, со жените, со синовите, сите комплет, се живо што било, цел народ. И тогаш Господови дух слезе врз соборот на Јазел, синот Захариев, син на Венај, син на Јејл, син на Матани, левит од Асифовите синови, Асафовите. Тој рече, слушајте сите јудејци. Е, повторно пророко, пророчкото слово. Ерусалимци и ти, цару Јосафат, Господ ви зборува вака, не бојте се и не плашете се од тоа големо мноштво, зашто ова не е ваша војна, току Божја. Утре слезете против нив, а тие ќе се искачуваат по Асирската нагорница, вие ќе се сретнете на крајот на долината кон Јерусалимската пустина. Не треба да се биете. Не, битката не е ваша. Поставете се, стоите, па гледате како ќе ви помогне Господ. Еј, јудо Јерусалиме, не бојте се и не плашете се. Утре изрезете пред нив и Господ ќе биде со вас. Јосиф, Јосафот паѓа и сите паѓаат пред Господа и му се поклонуваат. И што се случува во 20 стих? Овој стик не го заборавате, овој е клучен на целата оваа порака. Ако сакате успех, ако сакате да се одржите во верата, и како така треба да го слушате пророчкото слово, да не го гасните духот. Поранија наутро и тргна кон пустината текуи, кога излегува Јосафат застана и рече, «Чујте ме, еј, јудејци и јерусалимци, надевајте се во Господа својот Бог и ќе се одржите. Надевајте се во Неговите пророци и ќе успеете». Кратко и јасно. Втора дневник 20-20, многу лесен за памтење. Втора дневник 20-20. Надевајте се на Господа, надевајте се на неговите пророци и ќе успеете и ќе се одржите. Следуваат тешки времења, ако се сакаме да се одржиме и ако сакаме да успееме, треба да се надеваме на Господа и на пророчкото слово. Ако имаме во изобилие, имаме материали во изобилие. Ако не, видовме од неколкуте случаи. Неуспех хаос, помор. И како успеале да извојуваат победа? Со оркестарот напред. Не со пушки, топови, со не знам што. Не. Потоа се посоветува со народот и ги постави господовите пеачи и фалители, 21 стих, кои ќе ја слават неговата светост и ќе одат пред вооружените чети и ќе пеат. Славете го Господа, зашто е вечна неговата љубов. Пеле песна напред. Настанал смут меѓу непријателските војници и успеале да ги сотрат и уништат на брзина. Извијувале победа. Зато што го побарале Господа, зато што побарале советот Господа, зато што го слушнале пророчкото слово. И постапило на како што Господ ги посоветува, и затоа доаѓа успехот. Дали сме за успех или не? Секој сака да успее. Секој дошол во оваа црква, секој тргнал да го следи Христос за да успее. А успех без Господа нема. Успех без пророчкото слово нема. Дали проблемите, може би, во црквата се токму инициирани од ова, затоа што, како Ахав, како Седекија, како Кора и Датан и Авирон, се бунтуваме против пророчкото слово. Затоа што сакаме нешто свое, сакаме на наш начин. Така не бива. Господ секојаш пракел своји пророци, Господ има и денес, и ако не сме послушни на тоа пророчко слово, тогаш му гаснеме духот и ти ги проблемите. И не дай Боже, ќе завршиме како што еве, видовка во овие случаи завршиле мнозина. А никој од нас не сака така. Ако црквата сака да се исправи на правиот пат, тогаш може ќе прозвучам малку на Тед Вилсон сега, затоа што имам неколку проповеди слушнато. Постојано упатува на духот на Библијата прво и на духот на пророќството. Тоа е тоа, ако сакаме да успееме да се одржиме. Нека му е слава на Бога за духот на пророштото, нека му е слава на Бога за Библијата, за Неговото Слово, нека му е слава на Бога за Неговото воство до сега, како што не водел до сега, ке не води и понатаму. Ако ние го слушаме пророчкото Слово и Божите пророци. Амин.